Jeff 2000 e sempre My House Produções E chave mesmo, Joe É som de rua, nego E aí, Pedrinho, firmeza, parça Daquele jeito É gravizão na caixa e nós de rolê Jeff e Pedrinho no rasante vai surpreender É gravizão na caixa e nós de rolê Beija na boca das novinhas visão na nós de rolê. Chefe Pedrinho no rasante vai surpreender. É gravizão na nós de rolê. Beija na boca das novinhas até o amanhecer. Partiu balada. Nossa cara é o peão. Tremendo lata. Rap funk no som. Fecho com as gata. Ela sabe que é bom. Se os biquinhos embaça. Me arrumar nada não nós é foda, não é moda, hit fábrica de nota, olha. Olha o gostinho da vitória, olha os favela fazendo história. Nas entrelinhas sou rei, acelerado passei. A tristeza atropelei, jogando nitro pisei, me Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Chegamos na balada e tá tocando nova. mas tô pilotando e paquerando. E a noite só começando. É gravizão na caixa e nós de rolê. Jeff Pedrinho no rasante vai surpreender. É gravizão na caixa e nós de rolê. Beija na boca das novinhas até amanhecer. É gravizão na caixa e nós de rolê. Jeff Pedrinho no rasante vai surpreender. É gravizão na caixa e nós de rolê. Beijar na boca das novinhas até amanhecer. Parte balada, nossa cara é o peão. Tremendo lata, rap funk no som. Fecho cascata, elas sabem que é bom. Se os bico embaça, nem rumar nada não. Nós é foda, não é moda, e te tipo vai brincar de nota, olha. Olha o gostinho da vitória, olha os favela fazendo história. Nas entrelinhas sorrei, e acelerado passei. Ei. A tristeza atropelei, jogando nitro pisei, mitei. Down, down, down, down, down, down, down. Chegamos na balada e tá tocando nosso som. Podia tá navegando, mas tô pilotando e paquerando. E a noite só começando. É gravizão na caixa e nós de rolê. Jeff Pedrinho no rasante vai surpreender. É gravizão na caixa e nós de rolê. Beija na boca das novinhas até o amanhecer. É gravizão na caixa e nós de rolê. Jeff Pedrinho no rasante vai surpreender. É gravizão na caixa e nós de rolê. Beija na boca das novinhas até o amanhecer. Jeff 2000 e sempre. My House Produções. E chave mesmo, Joe. Chave mesmo, Joe. É som de rua, nego. E aí, Pedrinho, firmeza, parça. Daquele jeito. É gravizão na caixa e nós de rolê. Jeff Pedrinho no rasante vai surpreender. É gravizão na caixa e nós de rolê das novinhas até o amanhecer. É gravizão na caixa e nós de rolê. Jeff Pedrinho no rasante.